بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muhallab ibn abi sufra rahimahulloh shahri sabizda ikki yil turgandan so'ng yana maruga qaytib ketdi u kishi maruga qaytib ketib yo'lda bir shaharga tushadi va mana shu shaharga tushganda muhallab ibn abi sufra hayotining oxirgi kunlarini yashayotgan edi u Xorasondan Movaron nahriga fath qilishlik uchun yurish qilib kelgan vaqtda o'z o'rniga o'g'li Mug'irani o'rinbosar qilib tashlab kelgan edi. U Maroga qaytayotib Mug'iraning vafot etganligini, o'ldirilganligini eshitgandan so'ng boshqa o'g'li Yazidni uni o'rniga Muhallabni ishlarini davom ettirib turishlik uchun yuboradi. Va Muhallab mana shu yerda Shahrisabizni fath qilib qaytayotib yo'lda unga vafot yetib keladi. men mana shu o'rinda muhallab ibn abi sufra mavorun nahrning fathida avvalidan ya'ni hakam ibn amr al g'ifariy roziyallohu anhuning jag'oniyonni fath qilishdan boshlagan harakatidan beri davom etib kelayotgan jihodlarda ko'p bor ko'zga tashlanganligi ko'p bor bu jihodiy amaliyotlarda qatnashganligi uchun xosatan mavorun nahr emas balki butun islomiy mashriqda eng ko'p jihodiy amaliyotlarni olib borgan shaxslardan biri bo'lganligi uchun biz ham mana shu Mavorun nahrni fath qilishlik yo'lida otlangan ekanmiz. Mana shunday qo'mondan qoid fotih bo'lgan insonlardan o'rnak bir namuna olishligimiz zarur bo'ladi. Mana shuning uchun bu kishidagi amirlik, qoidlik, qo'mondonlik xislatlari, u kishidagi mana shu sifatlar haqida qisqacha bir to'xtalib aytib o'tishligini xohladimki, bizlarga ham bu insonda bo'lgan mana bunday sifatlardan bir o'rnak olishlik bo'lsa ajab emas muhallab ibn abi sufra aytib o'tdik ali ibn abi Talib radhiyallohu anhu uni jamal voqeasidan keyin o'z qavmiga boshliq qilib qo'ydi va u hayotini taqriban 50 yil umrini mana shu boshliqlik jihod qo'mondonlik amirlik valilik mana shunday ishlar bilan o'tkazdiki u hayotini tamomiy boshqaruv yoki jihod yo'llari bilan davom ettirdi muhallab haqiqiy bir boshqaruv davlat sohibi edi u inson bu jihodiy amaliyotlarida ko'p tajribalarga va ko'p yaxshi fazilatli xislatlarga ega bo'lgan bu inson o'zida avvalo har bir musulmon paydo qilishligi lozim bo'lgan ish ya'ni taqvo sifati bu insonda bor edi Bu inson qilayotgan ishlarida albatta Alloh subhanahu va taoladan taqvo qilar. Mu'minlarning haqlarida, musulmonlarning haqlarida Alloh taoladan taqvo qilib juda ehtiyot bo'ladigan inson edi. Va yana bu inson itoatni hamda jamoatni o'ziga lozim tutgan inson. U doim o'zi farzandlariga va qo'l ostidagi nafarlariga doim eslatar ediki, ularni itoatni hamda jamoatni lozim tutishlikka chaqirgan chunki bu jihod sohasida islom dinimizda eng bir talab qilingan ish bo'lib hisoblanadi hattoki muhallab ibn abi sufro xavorijlar bilan jang qilib yurgan vaqtlarida hajjoj iroqning eng katta volisi edi unga qarshi insonlar uning zolim mustabid bo'lganligi uchun qarshi chiqib to'plana boshlaydi Abdurrahman ibn ashaf nomli bir kishi ostida insonlar bay'atlashib hajjojga qarshi kurashmoqchi bo'lishadi Shunda muhallabga yordam berishligini so'rab xat yozganda muhallab ularga jamoatni tafriqaga solmaslikka, Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishlikka, o'zini va musulmonlarning qonini behuda to'kmaslikka da'vat qilib unga nasihat qiladi. Va mana bu o'rinda Hajjojga ham nasihat qiladi. Yana u kishi jamoat doim lozim tutganki, qarang, Ali roziyallohu anhu ning davridan to vafotigacha qancha amirlar va xalifalar o'tgan bo'lsa valilar o'tgan bo'lsa mana u vaqtlarning hammasida bu inson hamma valilar tomonidan qabul qilingan inson bo'lgan chunki bu inson itoatni hamda jamoatni qattiq ushlar edi bu inson haqida Abdullah ibn zubayr radhiyallohu anhu shunday degan ediki hada sayyidu ahli al iroq va huwa muhallab ibn abi sufra bu iroq ahlining sayyididir u muhallab ibn abi Sufradir degan edi ahnab ibn qays aytgan ediki al basra basratu muhallab basra muhallabning basrasi degan edi u kishi basrani qanday himoya qilib qolganligini biz o'tgangi darsimizda ozgina bo'lsa ham aytib o'tdik muhallab yana o'zida ochiq fikrlik ochiq ko'zlik bir inson edi bu inson itoatni mahkam ushlashlik bilan birgalikda nima desa itoat qilib ketmas balki islom va musulmonlarning maslahatini ko'zlab turib ish qiladigan qo'mondan bo'lgan Mana u kishini xavorijlar bilan qilayotgan jangida ikki toifani bir-birining o'rtasini xavorijlar ichida tafriqa keltirib, bir-birlariga urushtirib qo'ydi. Ya'ni ularni zaiflashtirishligining yagona yo'li mana shu edi. Va mana shu vaqtda Hajjaj unga jang qilishlikni buyurdi, u jangdan to'xtab turdi. Chunki bu vaqtda jang qiladigan bo'lsa, ular bir-birlari bilan birlashib ketishligi va yana musulmonlarga qarshi qon to'kishlari mumkin edi. Bular qachon zaiflashgandan keyin muhallab ana undan keyin unga hujum qildi va mana bu hujumi natijasida islom va musulmonlar zafar quchdi buni hajjoj ham xursand bo'lib unga tashakkurnomalar jo'natdi va bundan so'ng ham yana bir jangida hajjoj bir insonni jo'natadi sen juda tuslik qilyapsan tezroq bularni mag'lubiyatga uchrat degan nomi jo'natadi shunda muhallab haligi kelgan elchini uch to'rt kun ushlab qoladida o'zini qilayotgan harakatlarini ishlarini jihodiy amaliyotlarini ko'rsatadida hajjajga maktub yozadi g'oyib odam ko'rmagan narsani shohid odam ko'rdi meni bir ishga tayinladingizmi men endi bu ishni solih yaxshi bo'ladigan yo'li bilan o'nglanadigan yo'li bilan harakat qilyapman agarda menga fursat beradigan bo'lsangiz inshaalloh men buni mag'lub qilaman agar fursat bermaydigan bo'lsangiz men bu ishni to'xtataman agar bir to'g'ri ish qiladigan bo'lsam bu to'g'ri ishni yaxshiligi sizga ham yetadi agar noto'g'ri ish qiladigan bo'lsam u noto'g'riligi menga bo'ladi agar men o'rnimga biron bir odamni tayinlamoqchi bo'lsangiz marhamat tayinlang deydi shunda Hajjaj hech qanday qarshilik ham bildirmaydi ya'ni mana shunday ochiq fikrli teran inson bo'lgan yana qoid inson qomondan, amir inson o'zida jamlashligi kerak bo'lgan boshqa sifatlardan bu inson halim kamtar va saxovatli inson bo'lgan bu kishining saxovati haqida ko'p qissalar bor bulardan bir ajibini aytib bersak bir ayol u kishi jangdan qaytayotganda kelib aytadi ey amir men sizni jangdan sog' omon keladigan bo'lsangiz men bir oy ro'za tutishlikka nazr qilgandim endi menga ming dirham bering deydi shunda muhallab kuladida unga ming dirham pul berib endi bunday nazr qilmagin hamma ham seni nazringga vafo qila olmaydi deydi yana bir hodisalardan bu inson basra ko'chalaridan o'tib ketayotganda bir inson u kishini mazah qilib u kishini yerga urib shunday bir gapirayotganligini eshitib qoladi bu odamni qaranglar ko'r g'ilay odam bizga boshliq bo'lib olibdi agar bozorga olib chiqib sotiladigan bo'lsa yuz dirhamdan qimmatiga olmaydi buni deydi muhallab ibn abi sufro xiroson mavorinnahrda olib borilayotgan janglardan birida alloh yo'lida bir ko'zidan ayrilgan inson edi bir ko'zi jarohatlanib qolgan g'ilayga o'xshab qolgan inson edi shunda muhallab bu ishni halimlik va saxovat bilan yengganida haligi odamni chaqirib kelib unga 100 dirham beradi agarda bizga ziyoda qilganingda edi biz ham ziyoda qilardik ya'ni mana shunday bir saxovatli inson ham bo'lgan shu bilan birgalikda insonlarni o'ziga jalb qila olishlik notiqlik xususiyati ham bor edi albatta qo'mondan insonga bu narsa ham kerak bo'ladi chunki insonlar uning nutqiga qarab ham ergashadi unda voizlik bor ediki basradan mujohidlarni to'pladi lekin xavorijlarga qarshi jang qilishlikka imkoniyat topolmaganda nima qildi borib tijoratchilarni o'z tarafiga o'tirdi. ulardan qarz oldida ularni ham rozi qildi va butun musulmonlar ham undan norozi bo'lishdi va bundan keyin jang qilayotgan vaqtda jangdan insonlar hammasi qochib ketishni boshladi Insonlar jangni tashlab orqaga qocha boshladi. Mana shu vaqtda qochayotgan yerida o'zi butun shijoati bilan sobit qadam turdi. Sobit qadam turibgina qolmasdan boshqa insonlarni yana oldiga o'tib, ularni o'ziga da'vat qilib, voz qilib yana chaqirib, yana jangga olib bordi. Bu ham qoid insonga, qo'mondan insonga zarur bo'lgan xislatki, unda oz bo'z ham nutq bo'lishligi u insonlarni o'z nutqi bilan voz nasihat qilib atrofiga sabotga chaqirib turishligi kerak bo'ladi va bundan boshqa janglarda ham muhallabni insonlarni vaz nasihat qilib ularni jangga bo'lgan ishtiyoqlarini yana ham orttirganligi insonlarni Allohdan taqvo qilishlikka va qancha oz toifalar bo'lmasin Alloh subhanahu va taolo izni bilan katta-katta toifalar ustidan g'alaba qozonganligiga chaqirib insonlarni buniga ishontirdi va insonlarda mana shu ruh bilan janglarga olib kirdi u inson shijoatli taqvodor inson edi va bu shijoati uni o'zini o'tdan cho'qqa urorishlikka ham sabab bo'lmasin u shijoatini o'rni kelganda sabot bilan turib berardi mana movaron bo'layotgan janglarni birida aytdik bir salim bilan bo'lgan jangda salim bu jangda qo'mondan edi muhallatni kuzatuv ishi bilan yubordi osonlik kuzatuv guruhi bilan butun turklardan iborat bo'lgan katta qo'shin oldida sabot bilan qochganimizdan ko'ra mana shu yerda vafot etib qatl qilinganimiz yaxshi deb turib berdilar va ularning oz vaqtgina sabr bilan turib berishligini alloh subhanava taolo yordami bo'ldiki musulmonlarning hamma qo'shinlari kelib g'alabaga erishdilar katta bir g'alaba muvaffaqiyatga ega bo'ldilar bunda aytib o'tdik har bir mujohidga o'n ming dirhamdan g'animat molli tekkan edi Muhallabning yana bir sifatlaridan o'zi itoatni, jamoatni lozim tutishlik bilan birgalikda qo'l ostidagi nafarlarini, o'z qo'l ostidagi qo'mondonlarni ham qattiq itoat qilishlikka buyurar va o'rni kelsa ularni jazolar ham edi. Muhallab Shahrisabzda 2 yil turib qaytayotgan vaqtda u yerdagilar fidya berishlari va jizya pullarini berishlari kerak edi. Mana ularni undirishlik uchun Muhallab ularning moliklarini va u yerdagi Shahrisabzdagi qabila sardorlari va mana shularni bolalarini garovga olib qo'ygan edi. Qachoniki ular fidya pullarini, jizyalarini bergandan keyingina bu garovdagilar ozod qilinishlik sharti bilan olib qo'ygan edi. Va o'zi qaytayotib o'rniga Hurayfa ibn Qutba degan bir insonni u yerga qo'yadida mana shu aytilgan narsalar berilgandan keyin sen bu garovdagilarni ozod qilib orqamdan yetib olasan deydi. Balx ketib kelgandan keyin o'ylanadi muhalla. O'ylanib turib bular agarda garovdagilarni topshirib yuboradigan bo'lsa, yana xiyonat qilishligi mumkin deb o'ylaydi-da, o'rniga tashlab kelgan odamga Huraysaga maktub yozadi. Sen ulardan fidyalarni qabul qilgandan keyin ham garovdagilarni topshirmay turgin, to'ying o'zing ham Balx mintaqasiga yetib kelgandan keyingina garovdagi insonlarni ularga taslim qilib topshirgan deydi. Xuraysa nima qiladi? Insonlarni chaqiradida qabila sardorlarini, boshqalarini, o'sha yerdagi valilarini chaqiradida tezroq aytilgan jizya va fidiyalarni beringlar, men mana garovdagilarni ozod qilaman dedi. U shunday qilib, tezlik bilan ozod qilib turib, orqasini yetib oladi. Alloh izni bilan xiyonat bo'lmaydi yo'lda, lekin muhallab itoatni mahkam ushlashlikka qattiq targ'ib qilar edi va qolganlarga o'rnak bo'lsin deb mana bu huraysani itoat qilmaganligi ya'ni garovdagi insonlarni aytilgan joyda emas oldinroq topshirib qo'yganligi uchun unga 30 darra uradi mana shuningdek itoatni o'zi mahkam ushlaganligi bilan birgalikda nafarlarni ham itoatni mahkam ushlashlikka chaqirar edi yana muhallabni jangda tutadigan o'zining uslublaridan biri bu doimo jang qilgan o'rinlarida insonlarni jangda sergak bo'lishlikka, doim qo'riqchilik xizmatlarida navbatchilikda turishlikka chaqirar edi va doimo o'ziga xandaqlar kovlab olishligini biz sangar deb qo'yamiz. Mana shu sangar xandaqlar kovlab olishligini doim tayinlar, hattoki uy ichlariga ham xandaqlar kavlashlikni buyurar edi va kechalarida xoh u jihod maydonlari bo'lsin xoh shahar qo'riqlaydigan joylari bo'lsin yoki shahar ichlari bo'lsin qo'riqchilarni albatta qattiq tergab tejab turar edi kechalarning birida aytiladiki qorong'u yomg'irlik kechalarning birida muhallab askarlarga aytadi bugun kim qo'riqchilikka turadi dedi shunda hech kim bu qo'riqchilikka turmaydi mana bu holatni ko'rganda muhallab o'zi darrovda kiyimlarini qurol aslahalarini oladida o'g'li Muira bilan qo'riqchilikka chiqib ketadi Basraning qo'riqchiligiga. Mana bu ham qo'mondan insonning sifatlaridanki, o'zi nafarlari qila olmagan ishlarida ham o'zi qachoniki bosh bo'lib qilib bera oladigan bo'lsa, albatta nafarlarni bu ishni qilishlikda oson bo'ladi. va ularni mana shu ishga targ'ib qilib turishlik kerak bo'ladi. Muhallab aytishadiki, doim kechalari ham insonlarni hatto uylarida ham tinch qo'ymagan edi deydi. ya'ni ularni doimo targ'ib qilib vaz nasihat qilib mana shu narsalarga doim chorlab turgan albatta qomondan qoid bo'lgan inson bu narsani qilib turishlik kerak agarda u faqatgina indamay janginini qilib yuradigan bo'lsa insonlarda ma'naviy oziqalar pasayib ketadi har insonning gapi har xil bo'ladi lekin qo'mondan insonning bir og'iz gapi va u qilgan gapiga o'zi ham amal qilishligi bu askarning orasida xossatan o'ziga yarasha o'zgacha bir ta'sir ko'rsatadi muhallabni mana bu jang uslubida o'ziga doimo xandaq qazib yurishligi shunday bir foydalarni keltirganki bir xavorijlar bilan jang bo'ladi bu jangda hajjaj ikkita qo'mondan yuboradi biri muhallabni boshchiligida va yana bir boshqa bir qo'mondon boshchiligida ikki tarafdan qo'mondonlarni yuboradi muhallab sherigi boshqa qo'mondonga aytadiki kechasi yotganda har biringlar o'zinglarga xandaq kavlab yotinglar, xandaq ichida yotinglar, tashqarida yotmanglar dedi. Bu qomonda bu narsaga e'tibor qilmaydi. Muhallab o'z mintaqasiga boratda hamma joyga xandaqlarini kavlab, hammalar xandaq ichida qurol-yaroqlari bilan birga yotadi. Xavorijlar josuslarni yuboradi. Qaraydiki, muhallab hammasi ertaga kirib ketgan. Ko'rib bo'lmaydi. Agar bostirib borsa, ertagidan chiqib kelib jang qiladi. shunda u yerdan chetlab o'tishadida boshqa qo'mondon mintaqasiga boradi borsa u hammasi xotirjam tashqarida shunda bildirmasdan kechasida hujum qilib kelib bu yerda juda ko'plab musulmonlarni qatl bo'lishiga sabab bo'ladi shuning uchun muhallab doimo amniyat masalalarida ham juda qattiq turgan inson edi muhallab yana o'z qo'l ostidagi askarlariga xuddiki mehribon otadek edi va ularni xuddiki bir xizmatchilari kabi bo'lar edi muhallabning Mana bu sifatlari uchun insonlar uni yaxshi ko'rar va unga ishona va unga mana shu sifatlari bilan ergashishar edi. Ya'ni unga mehru muhabbat bilan ergashishgan. Va yana u Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisida aytganidek, ikki kimsa borki, agar ular isloh bo'lsa, ummat isloh bo'ladi, ular fasod bo'lsa, ummat fasod bo'ladi degani, ular amirlar va olimlar degani. Bu inson o'zi amir bo'lishlik bilan birgalikda o'zida ilm sifatini ham jamlagan faqih inson bo'lgan. mana shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini to'g'ri tushungani uchun uni janglarda tatbiq qilgan va mana shu ilmi bilan insonlarga xosatan o'z farzandlarini ham mana shu ilmlar bilan tarbiya qilgan ham jihodiy ham diniy va saqofat ilmlari bilan yetishtirib ulug'aytirgan uni juda ko'p farzandlari bo'lgan hamma farzandlari yo qo'mondan bo'lgan yo vali bo'lgan amir bo'lgan doim ummatning boshida ularni yetaklovchi insonlar bo'lib yetishgan muhallab haqida uni ashaddiy dushmani bo'lgan xavorijlarning amiri qatori ibn fujaa shunday deydiki muhallab sizlar uni bilasizlarmi o'zi agarda sizlar kiyimni bir tarafini ushlasanglar muhallab boshqa tarafini ushlaydi agarda sizlar kiyimni qo'yib yuborsanglar muhallab darrov tortib oladi agarda sizlar tortib olsanglar u bo'sh qo'yadi va ular u sizlarga jang boshlamaydi modomiki sizlar boshlamaguninglarcha agar biron bir fursat topgudek bo'lsa albatta sizlar ustinglardan g'alaba qilib qoladi u xuddinki g'olib it ayyor tulki va doimiy balodir deb aytgan edi chunki u doim aql farosat bilan va kuchlik diqqat bilan janglar olib borardi u kishi ehtiroslar bilan jang olib bormagan u kishi tajribalar bilan o'rni kelganda o'zini sust harakat qilayotganga o'xshatsa o'rni kelganda shunday bir shijoat bilan harakat qilar ediki dushmanlariga aslo fursat bermas edi ozgina bir fursat topadigan bo'lsa albatta ularga hujum qilib ularni mag'lub qilgan edi muhallabning yana jang davomlarida jihodiy amaliyotlarida o'ziga doim mahkam tutgan uslublardan biri avval ham aytib o'tdik bo'lib parchalab tashla ularni ustidan boshlab g'olib bo'lasan Mana shu qoidalarni ham va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning al-harbu xid'a jang hiyladir degan hadislarni ham ko'p istifoda qilgan edi. U kishi mana shunday sabot bilan turishlik, hiyla bilan jang qilishlik, insonlarni vaz nasihat qilib atrofiga jamlay olishlik sifatlarini ko'p qo'llagan. Chunki agar qo'mondon inson amir bo'lgan inson o'z nafarlarini sabotga chaqirib turmaydigan bo'lsa ular vaziyat og'ir kelgan vaqtda yoki bu ishlardan toliqqan vaqtda albatta mana bu ishlarni tashlab ketadi bu ishlar ularga og'ir kelib qoladi insonni ruhiyati ham ozuqalanib jangga jo'shib turmaydigan bo'lsa albatta u mana bunday qiyin o'rinlarda sobit turolmaydi chunki bu islomning eng cho'qqisidir jihod rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar islomning cho'qqisi jihoddir dedi al jihadu fi sabilillah islomning cho'qqisi alloh yo'lidagi jihoddir mana bu o'rinlarda qoid bo'lgan qo'mondan bo'lgan inson ularni vaz nasihatlari bilan o'z atroflarida jamlab turishligi va ularni to'g'ri yo'llarga boshlab turishligi kerak bo'ladi chunki insonlar bunga ishonib turgandan keyin va bu inson shijoatni ham o'zida lozim tutdi halimlikni ham saxovatni ham o'zida lozim tutdi, ilmni ham o'zida lozim tutdi va o'zi ham mana bu ishlarda doim amalda bo'ldi va farzandlariga ham doim mana shu narsani ta'lim tarbiyasini berdi va o'z qo'l ostidagi qo'mondonlardan ham mana shunday bo'lishlikni qattiq talab qilib doim mana shu holatda hayot kechirishlikka harakat qildi. O'ylab ko'ring, 50 yil umr mana shunday hayotdan o'tdi. Ya'ni jihod bilan, jangu jadallar bilan, amirlik, boshqaruv, fitnalarni oldini olishlik, ularni bostirishlik, insonlarni, qavmlarni sulhga olib kelishlik, mana bu ishlar bilan hayot o'tdi. alloh subhanahu va taolo u kishini qilgan mana bu mehnat samaralarini o'zi qabul qilsin va sizu bizlarni mana shu narsalarni o'rnak ola oladigan insonlardan qilsin muhallab ibn abi sufra rahimahulloh sabizdan Marvga qaytayotib yo'lda u kishiga vafot etdi u kishi o'lim to'shagida yotgan vaqtda atrofiga o'sha yerda bor bo'lgan farzandlarini chaqirib ularga shunday nasihatlar qildi nasihatini boshida farzandlariga bir kamon o'qini olib kelishlikni buyurdi farzandlari unga kamon o'qini olib kelishda u kishi sindirishlikni buyurdi sindi so'ngra aytdiki sizlar singanini ko'rdinglarmi dedi ha ko'rdik dedi endi bu to'p bo'lib turgan vaqtda singanini ko'rganmisizlar degandi farzandlar aytdiki yo'q bu to'p bo'lib turgan vaqtda sinmaydi dedi shunda muhallab o'z vasiyatlarini shunday qildi fahakazal bi fausikum va silatir rahim jamoat ham mana shunday bo'ladi ya'ni jamoat bo'lib bir bo'lib mustahkam sabot bilan turiladigan bo'lsa zarbalar uni sindira olmaydi va men sizlarga allohga taqvo qilishlikka va qarindosh urug'larni o'rtasini bog'lashlikka vasiyat qilaman chunki qarindosh urug'larni o'rtasini bog'lashlik bu ishlarni uzoq davom ettiradi mol dunyoni o'stiradi va adatlarni ko'paytiradi sizlar qarindosh urug'larning o'rtasini uzilib ketishligilar ehtiyot bo'linglar albatta uzilib ketishlik esa bu jahannamga yetaklab olib boradi va xorlikka olib keladi hamda ozayishlikka nuqsonga olib keladi bir birlaringiz o'rtalaringizda mehr muhabbatlik va ahl bo'linglar hamda ishlaringizda bir yerga jamlaninglar, ixtilof qilmanglar. Bir-birlaringizga vafodor bo'linglar, mana shunda ishlaringiz bir joyda jamlanishadi. Albatta, agar bir onadan tarqalgan farzandlar ixtilof qiladigan bo'lsa, har xil onadan tug'ilgan farzandlar o'rtasida endi qanday bo'ladi? Sizlar o'zingizga toatni, itoatni hamda jamoatni lozim tutinglar va sizlarning ishlaringiz so'zlaringizdan ko'ra afzal bo'lsin. Kishi uchun uning qiladigan ishi tilidan ko'ra yaxshiroq afzalroq bo'lishligi uning uchun suyukliroq bo'ladi va bilib bilmasdan har narsani javob qilib aytishlikdan ehtiyot bo'linglar va tilingizlarni zoya bo'lib ketishligidan ehtiyot bo'linglar chunki kishi toyilib qadami toyilib ketadigan bo'lsa bu toyilgan xorligidan qaytib turishligi mumkin lekin tili uning tili zoyi bo'ladigan bo'lsa unda halak bo'ladi dedi chunki bular arab edi agar arab tilini unutadigan bo'lsa qur'on hadisni tushunmaydi va dindan uzoqlashib ketadi shuning uchun tilni ham mahkam ushlashlikka vasiyat qilib qolyapti va yana aytdiki sizlar baxillikdan ko'ra sahiylikni ko'proq ustun qo'yinglar va o'zinglarga janglarda sabr bardoshni va hiylani lozim tutinglar chunki hiyla janglarda ko'pincha shijoatdan ham foydaliroq bo'ladi va yana o'zlaringizga qur'on qiroatini lozim tutinglar sunnatni va ta'lim o'rganishlikni lozim tutinglar hamda solihlarning odoblarini o'rganishlikni lozim tutinglar yengiltaklikdan va majlislarda behuda gap sotishlardan ehtiyot bo'linglar deb o'z nasihatlarini tamomladi va o'z o'rniga Yazid ibn Muhallabni vali qilib qoldirganligini aytdi va so'ngra o'g'li Habibga vasiyat qildi u kishi vafotidan keyin janozasini o'qishligini. Muhallab ibn Abi Sufra 82 hijriy sana Mavaron nahrni fathidan qaytib kelayotib, yo'lda Alloh subhanahu va taolo taqdir qilgan o'sha ajal yetib kelib, ana shu yerda vafot etadi va unga o'g'li Habib janoza namozini o'qib, ana shu yerga dafn qilinadi. Alloh subhanahu va taolo Muhallab ibn Abi Sufra qilib o'tgan bu sa'y harakatlarini xizmatlarini o'z dargohida qabul qilsin va sizu bizlarga mana bunday ummatning haqiqiy qahramonlari olib borgan jihodiy amaliyotlardan ularning xulqi atvorlaridan qilgan mehnatlaridan o'rnak namuna ola oladigan insonlardan bo'lsin albatta islom ummatining bunday bahodirlari juda ko'p biz o'rnak olishligimizga loyiq bo'lgan juda ko'p insonlar bor afsuslar bo'lsin bugun insonlar ko'plari kufur matmuatlari yoki kufr xodimlari tarafidan yozilgan ko'p qo'llamalardan foyda oladigan bo'lib qoldi. Aslida ummatning haqiqiy rijol qahramonlari borki, ular bu jihodiy tajribalarni, jangiy qoidalarni o'z qo'llari bilan yozib bitib ketganlar va o'sha kufr xodimlari yozgan tajribalaridan ko'ra katta muvaffaqiyatlarga erishgan. alloh subhanava taolo bizlarni o'z salaflarimizdan o'rnak ola oladigan insonlardan qilsin وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين